basi n'abahoze ku rugamba mu rugendo yagize ngaha mu rumonge ku munsi wa gatanu wino ndwi turiko turasozera yo ikiringo cy'indwi zitatu gusa nicyo cyahawe abayobozi b'amashuri bataratanga amadiplome mu ntara y'abubanza ngo kuko batazitanze bazoca bakugwa mu buyobozi byavuzwe n'umushyikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yahuje abajejwe indero muri iyo ntara mu makungu tuza mu gihugu cyane pare aho abantu mirongo irindwi na babiri bitavye imana kuno munsi w'imana biturutse ku isanganya ry'indege ryabereye muri ico gihugu sayo gusa turabafitiye n'ayandi mu kanyisase nido nido ryano makuru mu buhinga bw'ivyuma Eric Wimana niwe ari karatuma amajwi abashikira mu ibere hose ni musangwe ikaze isanganiro inama isumba Ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze mwidonido ryano makuru tuyahera mu gisata c'ubutunzi. Ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yuko umuntu atari kuriwe kubikura amafaranga arenga miliyoni 15 ku munsi hamwe no kutabitsa miliyoni zirenga 200 ku munsi izotuma haba ihungabanwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Nibishikirizwa na Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu akamenyesha ko abarundi batari bake babeshwaho no kuyungunganya byaborohera gukoresha amafaranga yabo bafise mu mabanki tumutega abiri ingingo yarayifashwe ni banki nkuru ya Republika y'u Burundi ijanye nuko atamuntu yobikura amafaranga ku munsi arenze miliyoni 15 canke ngabike mu mabanki canke muri bya byiga by'ubuzwe no kuguranana amafaranga arenge miliyoni 200 canke ko umuntu adashobora kurenza kubikura miliyoni zirenga ijana ku kwezi n'ingingo ife inkurikizi bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu no ku buzima bw'abantu ibyo tubivuga turabye ibi bikurikira ubusanzwe mu burundi n'abantu bake bafise amakonti mu mabanki cyangwa muri bijya bigega byo kuziganya no kuguranana ikindi naco ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none ntabwo rishemeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikindi tubona nuko amabanki n'ibi bigega byo kuziganya no kuguranana bitegereye neza abanyagihugu usanga biri kure na kure turabye kandi mu burundi iwacu ubutunzi bwacu ntabwo ari ubutunzi bukorera cyane ahabona n'ubutunzi bukorera novuga muri bya byo kwiyungunganya informeri usanga abantu bari ko barakora utuntu hirya na hariya kugira ngo babeho rero mu gihe hari n'umutekano iyaza kuyatura umwanya ashakiye murumva rero mu gihe bamubwiye ngo ntandatu na zitanu ibyo yari gushika ko ntabakibishitse ko uwo avugira umugambwe sawanya Frodebu avuga ko iyo ngingo izotuma kandi abantu benshi bijukira kubika amafaranga yabo mu mazu ibizotuma ubusuma n'ubundi bugizi bwa nabi byongera mu Burundi n'ubunyene dukurikire Fenias Nigaba avugira umugambwe w'inzira guhemuka sawanya Frodebu ibyo kuvuga ngo amafaranga ngo miliyoni mirongo ibiri ngo nta kuyabitsa ku munsi turabye aha mu burundi urabye ingene abantu biyungunganya hariho abakora utuntu bakayaronka mu gihe rero bavuze ngo ntayajyane urumva inkurikizi ashavuga ati reka ndabahanira yabika twe turabona rero iyi ngingo izotuma abantu basubira inyuma kuko abantu bariko barijukira byo gukora n'amabanki byiga byo kuguranana bazoca bavuga bati reka amafaranga tuyabike muhira aho umwanya wese tuzoyakenera dushobora kuyikorako ibyo nabyo birafise inkurikizi ku by'ubutunzi no ku mutekano ubusuma buzoca bwiyongera abantu bamaze kumenya ko amafaranga abikwa mu mazu baze kubatera amafaranga ntazosubira gusirikira mu mabanki kuko urumva zoba mu mazu hama banki zimaze kubura amafaranga naho uca wumva ibikurikira no mu by'ubutunzi umva rero twe tuko turaraba tubona iyi ngingo siyo yari kubanza kubaho ahubwo hategerezwa kubanza kwigisha abanyagihugu ingene ibintu by'amafaranga bikora icyo twita mu gifaransa education financiere tumaze kubona rero abo bantu bamaze kumenyera bamaze kubyumva urumva neza abantu akaba gufatwa ingingo zotuma rero ingene abantu bashobora gukoresha amafaranga kuko baba bamaze kumenya neza kugira ngo banze yigwe ko neza kandi ntive wituma ubutunzi busubira inyuma kandi ntive wituma eh, ubusuma bushobora kwiyongera iyo abasuma baje gutera abantu uri kubica barabica Phineas Nigaba avugira umugambwe Sawanya Frodebu. Inyuma y'akaruhuko gato duca twabwira amakuru avugwa mu ntara duhera mu bumanuko bw'igihugu hariya mu ntara ya Rumonge. Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Amakuru twabateguriye kuri radio isanganiro harabandanya nkayibutsa ko abari hano mu gisagara ca Bujumbura bariko baradukurikira baciye ku murongo wa 189 n'ibikindwi abari yari mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge naho muri ko muradukurikira muciye ku murongo wa 95 n'igice kimwe abantu batatu baba ku mutumba wa magara ya kabiri muri komine bugarama y'intara ya rumonge baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba ku musase w'ejo ku munsi wa gatandatu amakuru ava mu ntwaro muri zone magara uwo mutumba uriko avuga ko abo bapfuye bari bugamye munsi y'ikigazi mu ndimo yo bari bari ku mutumba wa, maga, wa, wa burangwa hari imvura nyinshi ariko iragwa ivanze n'imituragaro n'umuyaga ibiziga vyabo bikaba biri mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Rumonge mu kurindira ko imiryango yitegura kubashingurana iteka nkuko ayo makuru abandanya abivuga tukiringa nyene mu ntara ya Rumonge umuzibukiro wahubatswe ikambi y'igisirikare ya Rukinga mu gisagara ca Rumonge ugiye kuzoroswa benewo bari bamaze imyaka irenga 40 bawishuza Aretribert mutabazi mushikiranganje ukwivuna basi no kwitaho kuruga rugamba ni wabivuga mu rugendo yagize mu rumonge ku munsi wa gatanu w'inondwi turiko turasozera bamwe mu barabwa n'uwo muzibukiro basaba ko ivyo basezeraniwe haci imisi myinshi byoja byaja mu ngiro Jean Pierre Misago ikibazo cy'umuzibukiro usabwa n'imiryango ijana na mirongo irindwi n'umunani ivuga ko yari ifise amatongo yubatswemo ikambi y'igisirikare ya rukinga mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda cyashyikirijwe ubwa mbere na buramatari w'intara ya rumonge leonard niyonsaba afatiye ku byo avuga ko yari yaraye atohoje muri abo banyagihugu bavuga ko bari bene amatongo yasabye umushyikiranganji w'ukwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba gukora ibishoboka byose ibikenewe muri iyo dosiye byose bimaze gushikira ubwo bushikiranganji kugira ngo abo banyagihugu barindiriye igihe kirekire gutunganirizwa nabo baje baronswe utwabo kuri icyo kibazo Alain Tribert Mutabazi umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba araremesha abanyagihugu ko icyo kibazo kigiye kuva mu nzira hisunzwe itegeko rivuga ibijyanye no gutanga umuzibukiro agasaba intwaro mu rumonge kuraba ko abazohabwa umuzibukiro ko koko ari bene amatongo icyo gihe cyo kuwutanga nticagera ku bamwe mu basaba gutunganirizwa icyo baciza nuko amajambo yoja mu ngiro umuzibukiro ku itongo rya hegitari hafi mirongo ibiri na zitanu batanze ngo yubakwemwo iyo kambi baze bawuronka jean Pierre misago mu rumonge radio isanganiro Jean Pierre Misago mu urakenuye tuve ngaho mu dukubitire mu burengero bw'igihugu mu ntara ya mu gisata c'indero aho ikiringo c'indwi zitatu gusa nico cahawe abayobozi b'amashure bataratanga ama diplome mu ntara ya bubanza ngo bazoca bakurwa mu buyobozi hamwe ico gikorwa kitoba cyarangiye ibyo byavuzwe n'umushyikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ku munsi wa gatanu w'inondwi ibubanza bubanza mu nama yahuje abajejwe indero bose muri iyo ntara François Habyarimana akanasaba abayobozi gutunganya akazi n'amadosiye y'abakozi neza hisunzwe amategeko ni nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana ngo bazoca basezererwa mu kibanza cy'ubuyobozi francois habyarimana yabivugiye ububanza kuri uyu wa gatanu mu nama yari yahuje abegwa n'ikibazo cy'indero bose reka n'abayobozi bo mu mashuri shingiro umushikiranganji w'indero arabakebura abasaba gutunganya badatebye amadosiye y'abanyeshuri kuko ngo n'amasertifika akunda kubura kenshi ngo aratuma amadiplome adatangwa ku gihe francois habyarimana yaranasabye abayobozi bose francois habyarimana yaranasabye abayobozi hose gutunganya neza amadosiye y'abigisha n'abandi bakozi atawe barenganije kandi atawe bakingiye ikibaba Space Caritas kabanyani bubanza haje isanganiro Space Caritas kabanyana nawe ndagukengurukire tuve ngaho ibubanza dukubitire hariya mu ntara ya Karusi aho ibinogo biboneka mu ibarabara rikuru ry'igihugu nimero cumi na zibiri rihuza intara za Gitega Karusi na Muyinga biteye amakenga bakoresha iryo barabara gushika no kubarongoye ayoboye igihugu umukuru w'igihugu akaba yasavye igihe yari karashikiriza buramatari mushasha w'intara kwa kuba barongoye amakomine iryo barabara ricamo bozibira vuba ivyo binogo bongere bari bunga bunge Farisito ndayishimiye avuga ko uburyo ivyo bikorwa bizotwara ari buke cyane agasaba ku, agasaba kutarindira igisata ca leta ARB kijejwe amabarabara kuzibira ivyo binogo Blaise Pascal Kararumi kuva ku mugwa mukuru wa politiki igitega aho bita ku masanganzira ku idodane ya mbere y'iryo barabara rikuru nimero cumi na zabiri haraboneka ibinogo bitari bike zirinda kumera nk'izihagarara kugira ngo zishobore kurengana ibyo bigatuma urugendo ruheza rumara umwanya munini abakoresha iryo barabara hamwe n'abahegereye bagasaba ko ibyo binogo byo zibigwa umukuru w'igihugu mu birori byo gushikiriza buramatari mushasha w'intara ya Karusi mu mpera z'indwi yasabye abarongoye amakomine iryo barabara rikuru ry'igihugu ricamwo ngo kutareka ngo iryo barabara ribandanye ryononekara ahubwo bazibire vuba ibyo binogo Perezida Ndayishimiye Evariste yasiguye ko ibyo bikorwa bitazotwara uburyo bwinshi mu kugura isima canke umusenyi na Gravier ngo rero abarongoye ayo makomine bo kwihuta bakabizibira ngo aho kurindira ko urwego rw'igihugu ARB rujejwe amabarabara ariko goza kuzibira ivyo binogo Ikarusi Karome Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro Amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyasozerere muyavugwa makungo amu gihugu cha Kongo Brazzaville havugwa imvura nyinshi mazimi isi igwa muri ico gihugu aho yononye ibitari bike nk'inzu zasidaguritse hamwe n'imirima y'ibiterwa bitandukanye yononekaye amakuru atangwa ni radio y'abafaransa farasa avuga ko iyo mvura yanatumye amatiyo atwara amazi kwishure gigisha imyuga gitwa dombosko Bosco buraruko bw'ico gihugu yononekara ivyatumye haca hibonekeza imyuzurire muri ako karere na mu gihugu ca Cameroon umugwi ujeje gutegura amatora muri ico gihugu warawutangaje ko amatora y'abakenguza amateka n'abashinga amateka kwazoba kwigenekerezo rya kabili ukwezi kwa gatatu no mwaka gata muri ico gihugu hakaba hairuka kuba amatora mu mwaka 2018 aho mugambwe uri ku butegetsi LDPC wari watahukanye insinzi mu gutsindira intebe 63 na zitatu mu gihe umugambwe utavuga rumwe na leta nawo wari watsindiye intebe indwi zonyene mu gihugu ca Nepal naho havugwa abantu babiri bitavye imana kuno munsi w'imana biturutse kwisanganya ry'indege ryabereye muri ico gihugu nkuko tubisoma kwitorokanirizo ry'amakuru afb amakuru y'iryo sanganya yatanzwe n'umuvugizi wa kompanyi iyo ndege yaturukamo yitwa Yeti Airline ano makuru avugwa mu makungu tuyarangirize mu gisata c'inkino uno munsi mu gihugu ca Arabie Saoudite tezo urukino rwa finale rwa Super Coupe hari mu gwimigwi yari mu gihugu ca Espagne aho mugwi wa Real Madrid uza gutana mu mitwe igihe cy'isaha 3 n'umugwi wa FC Barcelona nkabutsa ko mu nkino z'igice ca kabiri gici ca nyuma umugwi wa Real Madrid wari wasezerewe umugwi wa FC Sevilla ni mugi umugwi wa FC Barcelona nawe wari sezere umugwi wa Real petis nayo hariya mu gihugu cy'ubwongereza muri EPL ni English Prime League uno munsi nihaza gusozerwa inkino zo kundwi ya 200 igihe cy'isaha 10 umugwi wa Chelsea de Blues uza kugendegwa na Crystal Palace ni mugiye kuri amasaha nyene umugwi wa Newcastle United uza gutana mu mitwe n'umugwi wa Fulham isore yakaba arizo nkino zitegekanijwe ngaca ndabibutsa ko mu nkino zakinwe ku munsi w'ejo naho umugwi wa Manchester United muri derby yahuza imigwi ibiri kinira mu gisagara cha Manchester ariyo Manchester United na Man City warangi urukino rwarangiye Manchester United itsinze Man City ibitsindo bibiri kuri kimwe ni mu gihe wa Liverpool na watsinzwe n'umugwi wa Brighton ibitsindo bitatu kubusa Everton na itsindwa na Southampton ibitsindo bibiri kuri kimwe akaba ino ngaho duce turangiriza amakuru twari ko turaba